قرآن کریم ها را مسیحا قرآن کریم است فانوس دل ما قرآن کریم است شافی روز اقبا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است جانها را قرآن کریم است فانوس دل ما قرآن کریم است شافی روز آقا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است پرمانا و زیبا قرآن کریم ایمان بخش دلها قرآن کریم است خوش نقش و خوش آوا قرآن کریم است میمون و مصفا قرآن کریم است میمون و مصفا قرآن کریم است جانها را فيها قرآن كريم است قانوس دل قرآن كريم است شاقی روز عقبا قرآن كريم است زیب عرش أعلى قرآن كريم است عرش أعلى قرآن كريم است دل را نور بیضا قرآن ره توشه به فردا قرآن کریم است همراهت به دنیا قرآن کریم تا عرش و سریا قرآن کریمت تا عرش و سریا قرآن کریم است جنها را مسیح قرآن کریم است فانوس دل ما قرآن کریم است شافی روز عقبا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است نور چشم بینا قرآن کریم است روشنگر به هر راه قرآن کریم است خوش منظر به هر جا قرآن کریم است نطق ربی تا قرآن کریم است نطق ربی تا قرآن کریم است جانها مسیحا قرآن کریم است قانوس دیما قرآن کریم است شافی روز قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است ما در جهان شاه قرآن کریم است از ظالم ستد خواه قرآن کریم است زیبند چرویا قرآن کریم است شمس دشت و صحرا قرآن کریم است شمس دشت و صحرا قرآن کریم است جان را مسیحا قرآن کریم است فانوس دل قرآن کریمت شافی روز عقبا قرآن کریمت زیب عرش اعلا قرآن کریمت زیب عرش اعلا قرآن کریمت سوزون علو آه قرآن کریمت زوسین حقا قرآن کریمت گیتی وحدت افزا قرآن کریمت پیک رحمت آسا قرآن کریمت پیک رحمت آسا قرآن کریمت جنات است فانوس دل قرآن کریم است شافی روز عقبا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است یار خوب درگاه قرآن کریم است عطر تن سراپا قرآن کریم است درمان و دواها قرآن کریم است حل هر معما قرآن کریم است حل هر معما قرآن کریم است جان آرامتی قرآن کریم است فانوس دل ما قرآن کریم است شافی روز عقبا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است زیب عرش اعلا قرآن کریم است تکبیر